المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ <coughs> وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Vi har nået frem med hensyn til, hvad er det, der kan forføre en til, at man vil gerne studere og bestræbe sig efter det bedste for at øh, danne en form for gladhed og, og, og, og en form for abstrakt, at han ønsker at yde sit bedste. Nummer et, man skal have selv have ambitioner. En person uden at have ambition og har en form for drivkraft, der kan drive ham frem og ønske så ville han aldrig nogensinde komme frem til noget som helst. Men også med at læse til de tidligere as-salaf fra efterfølger Muhammad sallam fra sahabas tid og frem, hvordan deres øh, syning og, og besøg og hvordan deres bestræb har været for at opnå viden. Og nogle gange, når man læser i mange bøger, der kan der være en, en form for, at man kan se, at de, de har ligesom søgt og gjort, det har ikke været godt nok. Og så se det, de noget lidt. Nogle af dem har rejst øh, flere hundrede kilometer på kamel eller æsel eller noget lignende på grund af en hadith. Og andre har øh, nærmest øh, brugt alle deres penge for at øh, hente eller at få rejse eller for at øh, øh, bruge det på ilm eller lignende. Lad være med at tro, at øh, hvad du læser og hvad du gør, at de skal ligesom øh, få øre dig til, at øh, de har gjort det ikke særlig hårdt, men jeg vil gøre det endnu ekstremt. Du skal sætte dig selv i deres, i deres øh, situation og kigge på fra deres synspunkt, ikke fra dit eget. Og der vil jeg anbefale alle til at læse Sir Alam al-Nubala på at læse til det her ulama, og så se hvilken besvær de har haft undervejs for at opnå, hvad de har opnået. Alt skal være i stand til, at det skal være igen at det er Allah subhanahu wa ta'ala, der kan forøge en, og der er Allah subhanahu wa ta'ala, der kan fjerne en fra toppen til bunden. Der er masser af bøger, som du kan reflektere til. Jeg kan nævne et par stykker til dig. يكن من من يبل باسي أداب طالب الحديث آه، الشيخ بكر أبو زيد أداب طالب العلم محمد سعيد رسلان أخلاق العلماء اخلاق والسير أداب الإملاء والاستملاء السمعاني أداب المجالسة Alt det her, det er bøger, فؤادين du اصفاد læse for at forøge din Øh, det er også vigtigt, at, øh, at når du læser, øh, går hen og studerer, at du læser til ulamas tarajim, personkarakteristik, hvad det vedrører en person. Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvordan har han opnået det her? Det her, det er med til at danne, ligesom når du læser Sirat Sahaba, og hvad Sahaba har været igennem, så kan du læse til det her ulama, for ligesom at se, hvad er det, de har været igennem. Det er også vigtigt, at man skriver tingene ind i øh, bogen, for ligesom, øh, at øh, når man vil gerne tilbage til det, at man kan finde det. Øh, og så kan man ligesom sætte det op i et, øh, et adskilt hæfte, hvis man vil. Og så kan man gøre ved det, at man kan repetere det, fordi tingene kan, kan forsvinde. Man kan også uh, ligesom lave i henhold til, hvad man har behov for nogle gange op imod Ramadan. Vi har Ramadan snart, inshallah. Så de, man har læst, så kan man bruge det. Øh, de, man kan snakke om, det er at Asiyam, og hvordan var salaf siyam, og hvordan de fastede, hvordan de ventede Ramadan, hvordan var sahaba med hensyn til Ramadan, hvordan var tabi'in med hensyn til Ramadan, og så kan man, øh, kan man gøre det på den måde, at du kan forberede dig ved at kigge af hjertet vedrørende Ramadan, og så kan du holde et oplæg om det og træne. Der er ikke noget, der siger, at du skal holde oplæg for folket, men du kan holde, holde oplæg derhjemme og træne i det. På den måde, så bliver du trænet. Det samme kan det være med hensyn til, hvis der kommer noget, der opstår, ligesom solformørkelse, månenformørkelse eller lignende og det kan være med til at drive en til det bedste. Øh, det er også vigtigt, at man køber de forskellige bøger, der kan guide en og hjælpe en. Og hjælpen kan være noget, der kan, der kan hjælpe dig lige nu. Hvis du skal lave atikaf, så køber du de bøger vedrørende atikaf. Og hvis du skal ligesom lave salat al-wutir, så køb de bøger, der vedrørende wutir. Og på den måde, så kan du forøge din ilm langsomt. Der er nogle bøger, du kan ikke nok med nøjes med at læse det en gang. Jeg vil sige for eksempel Kitab al-Risala øh, til, til Imam Shafi'a, rahmatullah. Hvis der er en, der siger til mig, at jeg har læst den kun en gang, halas, og det var det, så vil jeg sige, at du er en tumpe. Du er en tumpe. Fatawa Sheikh al-Islam Taymiyya, hvis man har ligesom sagt, at jeg har læst den en gang, halas, så vil jeg sige, du, du, du har ikke forstand på, hvad du snakker om. Man skal også være med til at vælge, hvilken tidspunkter man skal benytte sig til at læse. Og hvornår er det bedst at læse, og hvad kan man gøre, når man skal læse. Er det bedst om morgenen, er det bedst om aftenen, sen? Det er afhængigt af, hvordan du er af typen. Der er nogen, de kan godt læse om morgenen, der er nogen, de kan læse om aftenen. Der er der er forskellige tidspunkter, hvor vi mennesker har forskellige rytmer, og så du skal finde din egen rytme, hvordan du gør det. Og det er vigtigt også, når du køber en bog, inden du putter den i din egen øh, bibliotek, sørg for, at du kigger i den, og så se, hvad indeholder det? Hvad er det, jeg... Jeg plejer altid at læse øh, indholdet ind, jeg begynder at, at sætte det op i mit bibliotek, så ved jeg, hvad min bibliotek indeholder. Der er nogle bøger om det betyder nogle leksikon, man slår tilbage til, men det er også vigtigt, at du ved, at de her bøger, de skal du også benytte dig af. Der er noget først øh, opsyn øh, for at syge øh, ilm, og det er Al-Quran. Der vil jeg sige til hver person, der vil gerne studere og læse, der skal du få fat i Al-Quran. Hvis du ikke kan læse Al-Quran, så har du et problem. Fordi du skal læse Al-Quran, ligesom Sahaba har læst det, ligesom Muhammad har læst det, ligesom Jibril har læst det, ligesom Allah har læst det. Og det her, det kræver, at du bruger meget tid på, at du læser Al-Quran med ahkam. Og på den måde, så kan du opbygge en form for en kontakt mellem dig og Koran, hvor du øver dig i de forskellige øh, perspektiver vedrørende al-ahkam, og hermed kan man, kan man sige, at du kommer til at Øh, står i spidsen af forståelse og plus du kommer igennem Koran flere gange og de vil gerne danne en form for bånd mellem dig og Koran. قال أبو جعفر دخلت على أبي عبد الله يسيح أنك كنت لأبي عبد الله بما أبي عبد الله الحن الحنبل فقلت أتوضأ بماء النورة كلا وضوء من ماء ذن النورة سمع ميكس من نور somehow followed it فقال ما أحب ذلك يا كليسما قال ما أحب ذلك أستطيع أتوضأ بماء الباقي لا ما يطالع وضوء إن أن mix من الكانسير then قال تكاكلي تكاكلي Og så vil han rejse sig op og gå, så fik han fat i hans øh, tøj, og så siger han til ham, Æsh taqul idha dakhalt al-masjid. Hvad siger du, når du kommer ind i masjid? فسكت سوسان نيجنو سوسان وايش تقول اذا خرجت من المسجد بس يلو تلو فموضوع المسجد صباحا ستيل سوسان سهم اذهب فتعلم هذا فيري امام احمد عليه رحمه الله هن بالجان ليسون لا فرق هن بالجان لا فرق ات ات تشكل ستوديا تي دو يعني du har behov for salat, og din salat er korrekt, så skal du studere salat, og det der berører din salat, wudu, det der kan ødelægge din salat, rusul, det der kan ødelægge din salat, mubtilat, det der kan ødelægge din salat, berørelse eller lignende, det der kan ødelægge din salat, snavshed, etc., etc. Alt det her de kan danne en form for forståelse af, hvordan du kan danne dig en øh, arbejdsforståelse, hvordan du kan komme op på, at du har en fuld forståelse for sag. Øh, og ham der, han er kommet for at spørge noget, som er ligegyldigt, angående wudu med vand og så videre, som er ikke relevant. Og det er derfor irrelevante spørgsmål, dem skal man holde sig væk fra. Øh, der kom en mand, som øh, der blev sagt til imam al-A'mash, øh, وكان نبيلا كبير اللحية han så godt ud og han havde kæmpe skæg og han kom og stillede et spørgsmål til ham angående salat. Og her så gik Al-A'mash på ham og sagde, Umburu ilayhi lihyatuhu tatahammal hifza 40 alf hadith, og mas'alatahu mas'alat al-sibyan al-kuttab. Ham der, hans lihya kan bære 40.000 hadith, men han spørger om spørgsmål, der vedrører små børn. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man forøger sin ilm jævnligt, når man bliver ældre, så kan det være en barriere for ham selv derfor der er nogle mennesker, de går ind i noget og glemmer noget andet. Giver et eksempel. Der er nogle mennesker, der siger, at jeg er øh, ikhtisas tawhid. Hvordan ikhtisas tawhid? Aqida. Ingen gang hele aqida, kun tawhid. Og så sagde jeg, hvilken anden hakimia? Og hvad, hvad, mener du? Så siger han, ja, al-imanu billah og al-kufru bil og det er det, min takhassus går ud på. Det er det, jeg er specialiseret. Der er ikke noget her, vi har i aqida, kun der står derover. Vi har Aqida Mujmala og Al-Hakimiyya en del af det. Så ligesom når du snakker Asma og Sifat, ligesom når du siger Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rubiyya, Tawhid al-Asma og Sifat, så skal du have den rumlighed, hvor du bærer ikke kun, at du bærer den ene del og glemmer den anden. دخل ابن جريح إلى مجلس عطاء بن السائب في أول طلبه للعلم ابن جريح معروف هنكد العالم أصلا هنجيكنش العطاء بن السائب عالم وكان في المجلس أبو عمير أبو عمير أحد الأئمة أما الإمام وسكما هم دي قصيتي هم هم بالليس هم قرأت القرآن هرليس القرآن قلت لا تهيئ قال فاذهب فقرأه ثم اطلب العلم فأسلس قرآن سكونسيباي في علم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن يغغيك اشتكسو سكونسيباي ثم جئت عطاء وعنده عبد الله سكم يسل عطاء وهنهى عبد الله بالسنة قال قرأت الفريضة في ذا عن الفريضة ألبه عن الفريضة قال لا قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم فلزمت عطاء سبعة عشرة سنة سواء هوس عطاء ست år. Og det her, det er en indikering, hvad en imam har guider sin folk til. وجاء الإمام ابن وهب إلى مالك بن أنس فقال ما تقول في طلب العلم قال حسن جميل imam Ibn, Ibn Wahab, han spørger Malik, hvordan er det at syge ilm? Så siger han smukt. Lakin undur alladhi yalzamaka min hina tusbih ila an تمسي falzam. Lær det, du har behov for fra morgen til aften, og så hold fast i det. Og det er derfor, nogle af studerende øh, når du minder ham om noget, så kigger han som om de småt. Jamen, det har jeg lært. Men øh, så stiller han spørgsmål vedrørende sarkanikust. Øh, der er nogle ting, man skal ligesom lære. Ligesom al-adkar. Ligesom nogle små hadith. Ligesom nogle definitioner i tawhid. Ligesom øh, at lære de forskellige Eh, former for definering i, i tawhids-principper. Ligesom at du skal lære noget angående øh, eh, wudu, angående salat, angående søjler i salat, angående betingelser i salat, angående øh, eh, obligatorisk og bla bla bla i salat. Alt det her, det kan være en dannende form for, at du kan forstå noget. Øh, og det vil jeg ligesom mene, at det vil være en form for opløftningskriterier for dig og for enhver person til at lære. At man holder sig til det, det vil være en, øh, en, en, en bedst mulig uh, ting, man kan gøre. Uh, og det er derfor, at en person, hvis han laver noget, man kalder al det al at du læser en, uh, en form for kapitel eller to eller tre, øh, for at du kan danne en form for bestræbelse for at du kan forøge din ilm for at du kan, du kan udvide din horisont og du kan ligesom studere i Koran og usul øh, al-Koran du kan studere i al-Nasikh og al-Mansur vedrørende al-Koran du kan læse al-Muhkam øh, og al-Mutashabih at du kan læse i, med hensyn til ahkam al-Quran, du kan læse i, øh, øh, hvad hedder det, al-asma' og sifat fil Quran, det er den ene. Så kan man studere med mustalah, så kan man studere mustalah al-hadith, bare i simpel form. Hvad betyder sahih, hvad betyder da'if, hvad betyder hasan, hvad betyder hasan li ghayri? hvad betyder hasan li-dhati, hvad betyder hasan li et eller andet. Hvad betyder det da'if? Hvad betyder mu'dal? Øh, hvad betyder det ene og det andet? Alt det her definering er med til, at du kan forstå principperne. Uh, usul al uh, øh, kan være besværligt at selv læse det, medmindre du har en sheikh, der kan ligesom lære dig op i det, ligesom ahkam al-Quran, ligesom ahkam al-Quran øh, at, at kende lidt til arabiske sprog, at kende lidt til arabiske sprog, der vil jeg anbefale Baykronia, øh, hvor man kan læse den, og så lære noget af det. Øh, der er nogle mennesker, deres, øh, deres liv er baseret på træthed og, øh, altid. Og det her vil jeg ligesom anbefale, at øh, man øh, som en muslim, læser til ulama, hvor deres øh, bestræbelse har været ekstrem. Læg mærke til Imam al-Bukhari, rahmatullah, som har skrevet en af de bøger, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har givet den accept på dunya øh, blandt befolkningen. Og den er den mest øh, sandfærdige bog efter Koran. Og man kan se, hvordan, øh, hvordan øh, fik al-Bukhari ideen Det har han gjort efter han har hørt Ishaq ibn Rahawiya. Ishaq ibn Rahawiya min al-Salaf. عالم محدث كبير Han sagde, لو أن أحدكم يجمع كتابا في مصحة من sunnati Rasulillah. Hvis der har været en af jer, der samlede en bog, som har været korrekt af profeten sallallahu alaihi wasallam. Jumlatan wahida. Hele samlet. Især Ishaq og efter det, de har ramt al-Imam al-Bukhari rahmatullah, og hermed har han dannet en forståelse, så skrev han Kitab al-Bukhari. Al-Imam al-Dhahabi عليه رحمة الله هو الإمام الفحل الذي يقول عنه السكي أما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة إمام الوجود آه، حفظا وذهب العصر معنى ولفظا هي من أت أت الإمام الذهبي على رحمة الله هن إن إن إن إن إمام دي هم من går hen til når der er nazila det er ham man bestræber sig efter og hvis der er وشيخ الجرح والتعديل ورجال ورجل الرجال في كل sabil. Det er ham, der sætter krydser for dem, der bliver anerkendt eller ikke anerkendt i hadith. كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها Og så siger han ligesom, hele umma er samlet et sted, og så man kan se den. Og hermed kan man sige, at Imam al-Dhabi er kendt. Og han har skrevet alle de der bøger. Og så kan man se, at, at den person har bestræber sig efter for at opnå noget, som er unik. Og hvorfor har han ligesom søgt øh, ind i hadith? Al-imam al-Barzali, han sagde til ham, Inna khattaka hadha yushbihu khatta al-muhaddithin. Så sagde han, al-imam Dhahabi, Fahubbiba ilayya ilmu al-hadith. Dit skrift er ligesom en muhaddith. Og så begyndte han at gå den vej. Et ord har været med til at ændre ham. Muhammad ibn Nasr, han har skrevet en bog, der hedder Muhtasar Qiyam al Layl. Og han har fået ligesom أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فجاروا النهار على الطريق وناموا الليل متى يقطعون سفرهم فقال ذلك يمر بهم فيقول لهم فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة فانتبه شاب منهم فقال يا قوم إنه والله ما يعني غيرنا Han gik forbi dem, og så sagde han til dem, der er nogen, der sover øh, om natten, og leger om dagen. Og det har været med til, at de har fået en person til at skifte retning og begynde at tage sin din, sin din seriøst. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ala rahmatullah alam øh, alle kender ham. Og hermed kan man sige, at han har studeret og gjort, og en af de episoder, som jeg nævner ofte, at han kunne, øh, han kunne bare sidde og, og gennemlæse masser af ting. Og det er derfor nogle gange, når han, når han siger, at jeg vil gerne undersøge en sag, så læser han for eksempel 30 tafsir, 40 tafsir, ekstrem bestræbelser af de forskellige og hermed siger man, at jeg skulle ligesom undersøge med hensyn til det ene og det andet, hvor han siger, eh, Inna jami'a ma fil Qur'an min ayat al-sifat, falaysa min al-sahabat ikhtilaf fi ta'wiliha. Jeg har kigget i alle tafsir, som jeg har en besiddelse af, og med hensyn til ayat al-sifat, verserne vedrørende i Allahs egenskaber, så kunne jeg se, at der var ikke uenighed blandt sahaba angående det. وبها الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أي رحمة الله هي ملك منسي لو قسمت الأوراق التي كتبها على عمره منذ أن خلق لأصبح مقدار ما يكتبه كل يوم ستين ورق at hvis man deler det op i det, han har skrevet, så har han været øh, uh, næsten 60 øh, uh, sider om dagen. Og hermed kan man sige, at han har skrevet Tarikh al-Islam, Tafsir al-Quran. Øh, han har skrevet nogle gange 30.000 papir Bestræbelser til det ekstreme. Allahu Akbar. Og det er derfor, når han er nået der, så siger han, Mata til himam folk har ikke nogen ambitioner længere. L'imam al-Nawawi, han døde ung, og han var imam imamun ala. Øh, og han har skrevet masser af bøger. Og han kom til flere durus, og han har lavet masser af shuru. Øh, og han har undervist i øh, masser af forskellige, ud over din arabisk sprog og lignende. Øh, og hermed kan man sige, at han har været med til at hjælpe med at skrive al-majmur. some uh, defeatist Hanabila كان المغني صاحب المجموعة الشافعية أضافوا من كسية الإمام النووي تحسقوا المجموع دي كريكتيف إنه النووي ها ها لو تعقيب كنور قال أصل الإمام السبكي ها لو أص سقيو لسئيدة الإمام المطيعي ها سقيو أص إيده صحيح الملك منسي الإمام النووي هذا شرح كتاب المهذب للشيرازي الشيراز الشيعي الشيراز السني آه، وهي ملك منسي الإمام النووي هذا كمل تل أتنونغ عن هن صوك هن هن هن هن سيد نل أصلا når han blev så træt, så faldt han i søvn på oven på sin bøger, eller han besvimede. Der har været godt. Eh, og vi har Abu al Fadl Ahmed ibn Hajar al-Asqalani, ham der har skrevet Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Eh, og derfor har han ligesom været med til at vise verden, hvordan man laver en sharh. Og hans sharh, den er sindssyg. Den er sindssyg. Uh, og det er derfor mange ulemmer Derværende ulama ønskede, at der er nogen, der laver sharh til Bukhari og Muslim og de øvrige hadisbøger. Og der kan man sige, at imam øh, Ibn Hajar al-Asqalani har været med til at danne den her form for øh, mysterium til at lave sharh og, og, og, og vise det og, og, og, og, og være med til at, at uh, stå frem og, og, og vise, at uh, den her bog har en vigtighed i vores ummah. بها الإمام الجليل محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله آه، وهنا يفخى بني زهرة قريشي آه، آه، الحافظ ابن حجر سية متفق على جلالته وإتقانه هذا كل كان ولذا فكمن سيئة هنقع إن, إن عالم تبلو شاك كان يأتي إلى العجائز والأشياخ والصبيان وذوات الخضر والصغير والكبير فيسألهم ويباحثهم حتى حوى علما عظيما نونغ عن هنغوهن أسبع اسمو بعن أسبع أسبع كفينة أسبع اسمو أسس أدانها نون فستول سرس بها أبو العلاء الحسن بن أحمد وهن أبو فضل بن نهبان رأيت الحافظ أبا العلاء في المسجد من مساجد بغداد يكتب وهو قائم على رجلي لأن السراج كانت عالية فليهن كويك سي سستوهن باعر وهي ملكة من سيئة هنا بستغيبة صريفة بها الإنماطي محدث بغداد سنبيوسيم إنه كان ينسخ كتب الكبار كتب العلم الكبار فلسخ اختلاط الطبقات لابn Sa'd. Nogle af de her ulama, så det kan lære noget, så henter de, låner det en bog, de skriver den efter, og på den måde, så læser de bogen, mens de skriver den, og de skriver den, så sidder den fast, og de kender den næsten udenad efterfølgende. Og han har skrevet Tariq Baghdad, og han har skrevet masser af andre bøger. Imam al-Muzani, tilmisen af Imam al-Shafi, alim, og Og han siger, at han har læst Kitab al-Risala til Imam Shafi'i 50, 50 gange. Og det er det, jeg siger at nogle gange, nogle folk tror, at ilm sidder fast i deres hoveder, bare ved at kigge i bøgerne, og det er ikke rigtigt. Du skal bestræbe dig lidt mere. Abdullah ibn Muhammad, faqih al-Iraq, han har læst al-Mughni 23 gange. Al-Hurr ibn Abdurrahman, هنساي طلبت إعراب القرآن 45 سنة أو 40 سنة Han sidder og undervist, hvordan man bøjer القرآن og det har han gjort i 40 år. Jeg kender en faktisk i, i Pakistan. Han underviser i Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim. Han starter Sahih al-Bukhari, når han er færdig, så starter han Sahih Muslim, Sharh, i Pakistan. Og det har han gjort إيمانو هنلاقوا هيك أن صار البخاري لنا فارس روى عن صحيح المسلم وصنع فارس صار عن البخاري الله أكبر إبراهيم الحربي قال أبو العباس ثعلب ما فقدته في مجلس نحو ولا لغة نحوا من خمسين سنة خمسون سنة وإبراهيم الحربي يتردد على حلقات العلم حتى بلغ من العلم والمنزلة أن شبهه بعض أصحابه بالإمام أحمد رحمه الله Imam al-Harbi han gik og, og, og sad til undervisning hos alle for at samle ilm. Til sidst så siger de, at han har nået en, en, en status som Imam Ahmad al rahmatullah. Uh, Muhammad ibn Ahmad ibn Qudama uh, تفسير البغوي المغني حلية أبي نعيم الإبانة لابن بطة الخرقي مصاح også masser af masahib. طيب بهرة من محمد بن قدامة محمد بن قدامة هنا عالم ولذلك فنر كيكا المغني سفيسر سفيلكن نبوها هنها إي علم إبراهيم الجوهري hvis han ikke haft det i tusind af hadith, ligesom man siger 100 forskellige øh, sider, så siger han, jeg er øh, faderløs. Det betyder, at han vil helst have, at han har de forskellige riwayer fra forskellige øh, sider. Abu al-Hussein al-Asadi, og han satte til at studere 50 år. Øh, og så bagefter sad han, eller undskyld, han sad og studerede, og så sad han efterfølgende undervist i 50 år i en masjid, hvor han lærte folk din. خلف بن هشام قال حمدان بن هاني المقري سمعته يقول أشكل علي باب من النحو فأنفقت فيه ثمانية ألف درهم حتى حذفته Jeg har stået, og der var noget, jeg ikke forstår, så har jeg betalt masser af penge, så jeg har lært den her del. Der er ligesom at mennesker, de bruger masser af penge på de forskellige øh, ting, så kan de også bruge det på ilm. أبو الوفاء بن عقيل الحنفي الحنفي آه، الحنبلي عفوا ذكر الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار أنه ألف كتاب الفنون وقد بلغ 470 مجلد أبو الوفاء هسقو إن بو تنع في هنا أهل فياس بل den hedder Al-Funun. Forskellige former for... Og så er der nogen, der siger, hvordan kan man, kan man sidde og så skrive så lang tid, فيك خيرة عن بشغمة زيد بن الحسن الكندي الإمام الذهبي هنسي أنه قرأ بالقراءات العشر وعمره عشر سنين فهم تشيعوا هنكود تشيع قراءات قال الذهبي وما علمت هذا وقع لأحد أصلا يقل سكيت فنون عند فعل وأنا قد رأيت بعض الشيبة يقرؤون بعض الآيات بأكثر من قراءة بعد أن قرأوا القرآن بقراءة حفص عن عاصم القراءة التي نقرأ بها هنا وهذا ليس بعجيب وليس بعزيز عزيز ولا تحقرن نفسك واستعن بالله ولا تعجز Og vi har set, der er nogen, de kan, men det kræver, at du skal bestræbe dig efter det ene. Øh, der er mange, de kan ødelægge sig selv ved at sige, jeg ikke kan. Et alle mennesker kan. Det kræver, at du er bestræbende til at finde ud af, hvordan du kan gøre det. قالون هذا رجل بلغ حفظ القرآن مبلغا عظيما وكان له حلقة فيقرأ عليه فمن ذلك ما قال علي بن الحسن الهنسجاني وهم han هن با اكستريم القرآن forfra, bagfra, هيلو hele مربي عمرو بن ميمونة قال الذهبي وكان يقول لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمين لأتيتها قلت أي الذهبي قال هذا الدعوة تدل على سعة سعة علمي لو علمت أن بقي علي حرف من السنة باليمن لا أتيت jeg vidste at der var noget سعيد بن عبد العزيز كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيد وبعد العصر مكحولة قصه سعيد بن عبد العزيز هنسية فومدين formiddagen أبي مالك eftermiddagen, det betyder efter Dhuhr, Ismail, og efter øh, imod Maghrib, så er det Makhul. Alle ulema. Og så kan man se, hvad, hvornår spiser de, hvornår, og hvis du tjekker det, så har det været fastende. Allahu Akbar. Nu hvis folk de vil gerne øh, bare faste Ramadan, så siger de, åh, oh, jeg faster. Øh, Naim al-Mijmar جالس الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه عشرين سنة متتالية نعيم المجهر هسوه أنا السلف أنا سوه الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه شيفو وصبليوها إن أهن سبست إليه عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع جالس الإمام مالكا خمسا وثلاثين سنة عبد الله بن نافع هوس الإمام مالك خمسة وثلاثين سنة نو بفور إليو إذا أصوى هم بلي الشيخ وبس <laughs> آه، تقول كان ذو عبد الله بن نافع صلاه الإمام إسماعيل الجرجاني الإمام إسماعيل الجرجاني هنسقيه باع تسعين ورقة هل هل فيمس سكوت بابية هنسقيه بخط دقيق simpel og dejlig وكان متأنيا في الكتابة قال ذلك هذا يمكنه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع han kunne godt skrive صحيح مسلم i en, en uge Hermed kan man sige til enhver person, der ønsker at søge ilm, kære bror, kære søster, øh, jeg tager også, øh, inshallah, øh, en konklusion. Det der det bliver vores sidste angående det der er guiden, fordi der er ikke mere at guide mere. Øh, det er noget, jeg skal næste gang. Jeg skal bare fortælle dig, når du åbner din mund angående. Det bliver inshallah næste gang. Så må vi se, hvordan vi gør det ved Øh, at du skal øh, tale uden ilm. Men jeg vil gerne sige til dig, det er vigtigt, at du har ambitionerne. At du bestræber dig. Og din nia er til Allah subhanahu wa ta'ala. Har du ikke nye? til at du gør det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, så har du allerede tabt. Så har du allerede tabt. Må Allah bringe det bedste for os alle sammen. Vi mangler en, en gang mere, og så er vi færdige med den serie, inshallah. Salam alaikum.